Ռուսաստանը որոշ առումով հայտնվել է ցուցվանգային վիճակում։ Մի կողմից չի կարողանում կատարել իր պարտավորությունները, մյուս կողմից չի կարողանում հրաժարվել դրանցից, վստահ է քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը։ Նա Լավրովի հայտարարությունները մի քանի հարթությունում է դիտարկում։ Առաջի հարթությունը այն է, որ Ռուսաստանը իր դե ֆակտո դաշնակցին չկարողացավ պաշտպանել 20 թվականի պատերազմի ժամանակ, եւ եթե հիշենք, դրանից հետո արդեն Ուկրաինայում շատ ողջևորվեցին եւ կոչեր են անում, որ ահա տեսեք, ինչպես Ադրբեջանը Արցախում գործեց, մենք էլ կարող ենք նման կերպ գործել եւ Դոնբասը եւ Ղրիմը ազատագրել։ Դա ինչ որ առումով ազդանշան է, նաեւ դա ազդանշան է, որ Ռուսաստանը արդեն սկսում է գնալ զիջումների։ Ռուսաստանն արդարացման փորձեր է անում, ասելով, որ կար 7 շրջանի վերադարձման հարցը։ Ռուսաստանը հույսը կտրել էր հարցի քաղաքական լուծումից, ապա առաջարկել այլ տարբերակներ, որ เป զի պատերազմ չլինի, սակայն Հայաստանի Հանրապետության նախորդ ղեկավարությունը դրանք այդքան էլ դրական չի ընդ ընդունել ցանկանալով պահել այն տարածքները, որոնց երբեք էլ չի հավակնել։ Իրականում Ռուսաստանը նման առաջարկներ հավանաբար արել է հաշվի առնելով աշխարհակաղակական փոփոխությունները, այդ թվում եւ Թուրքիայի ուժեղանալու Ադրբեջանի զինվելու գործոնները։ Ռուսաստանը ուզում է ասել, որ նայեք Հայաստանը այդ յուր շրջանների հավակնություն չուներ, իսկ Միսկի բանակցությունները մեծ հարցը դրված էր, որ այդ յուր շրջանները պետք է հանձնեն, ուղղակի Հայաստան ասում են ինչի դիմաց հանձնել, այ ինչ որ կարգավիճակի խնդիր էր դրվում։ Երկրորդը դա էր ուզում ասել, որը եւ հիմք կա ինչ որ առումով այդ ամեն ինչ։ Այսպիսով Ռուսաստանն ամբողջ պատասխանատվությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վրա է բարդում, ասելով որ Ադրբեջանը վերադարձրեց իրեն պատկանած հողերը։ Ստեփան Վահան Դանիելյանը ուշագրավ է համարում նաև Լավրովի հապկ դիտորդների մասին արված հայտարարությունը, ինչը հարավային Կովկասում ներկայություն ունենալու Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև լուրջ մրցակցության համատեքստում է։ Եթե Ուկրաինայում դա պատերազմի ձևով է դրսևորվել, հարավային Կովկասում առայժմ ոչ ռազմական ձևով է արտահայտվում։ Բոլորս հասկանում ենք, որ հիմիկվա հիմնական խնդիրը Սյունիքի միջանցքին է վերաբերվում, առաջ հերթին ոչ թե Արցախին։ Սյունիքի միջանցքն է հիմնական թեման որի շուրջ այս ամբողջ գործընթացը գնում է եւ ինչ որ առումով նաեւ Արցախի վրա այս ճնշումները Լաչինի Միջանսկի փակելը պայմանավորված է Սյունիքի Միջանսկի հարցում ինչ որ զիջումներ կորզել Հայաստանից։ Եվ տեսեք ինչ հետաքրքիր process է գնում։ Մի կողմից Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ այդ 3+3 ձևաչափն է առաջարկում, այսինքն Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստան եւ երեք երկրները հարավային Կովկասի, որի իմաստը հետեւյալն է, որ այդ երեք երկրները պետք է միմյանց հետ ինչ որ կոմպրոմիսի գան եւ համաձայնություններ լինի ճանապարհների եւ մնացած հարցերում, սակայն ամբողջ իմաստը այն է, որ արևմուտքը այստեղ մուտք չգործի, որին այդ երեք երկրներն էլ համաձայն են։ Եվ զուգահեռաբար գնաց են գործընթացը եւ երբ որ Եվրոմիության դիտորդները հայտնվեցին Հայաստանում առաջի հերթին Սյունիքում եւ Եվրոմիության արտաքին գործերի պատասխանատուն Բորելը հայտարարեց, որ սրանով Եվրոմիությունը իր ներկայությունն է ապահովում հարավային Կովկասում։ Եվ դրան զուգահեռ դեռ Ռուսաստանը ուզում է իր դիտորդներին վերել հապկի, որին Հայաստանը մերժեց։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր ընկերները հապկում հասկանում եւ տեսնում են, թե ինչ նպատակներ է հետապնդում արևմուտքը մեր ընդհանուր տարածքում։ Նրանք ցանկանում են կառուցել լրացուցիչ մեխանիզմներ, որոնք կապահովեն մեր ինտեգրացիոն ծրագրերի հետագա զարգացումն այնպես, որ ենթակա չլինեն արևմտյան ազդեցությանը եւ պաշտպանված լինեն անօրինական արտաքին ազդեցությունից եւ այն, որ հապկն այս դժվարին իրավիճակում պատրաստեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին խաղաղապահ գործողության ծավալման ծրագիր, կարևոր ձեռքբերում էր, ասել է Լավրովը։ План развертывания миротворческой операции, я считаю, был очень, очень важным достижением. Это предложение до сих пор на столе, и есть наши армянские союзники, друзья, по-прежнему в нем заинтересованы. Эта миссия может быть в течение там буквально одного-двух дней развернута. Այո, Ռուսաստանը հիմա ծանրագույն վիճակում է, իսկ հապ վարկանիշի անկումը նաև Ռուսաստանի վարկանիշի անկում է, ասում է քաղաքագետը։ Մի կողմից ինքը չի կարողանում իր պարտականությունները կատարել, վախենալով, որ եթե ինչ-որ ուժային գործողություն անի Արցախում, Հալաչինի միջանցքում, այստեղ կարող է եւ Թուրքիան ներգրավի, եւ Իրանը ներգրավի, եւ դա մեզ պատերազմի բերի։ Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում են, եթե իրենք խաղապահներին հանեն Արցախից, հա, իրանք կկորցնեն նաեւ Հայաստանը։ Դա Ռուսաստանի համար բնականաբար աշխարհակաղակական լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Դոմինոյի էֆեկտով տարածվելով Հյուսիսային Կովկասում միջին Ասիայում Ռուսաստանի թուրքաբնակ շրջաններում։ Այս կախյալ վիճակից ելքը քաղաքագետը կապում է ուկրաինական ճակատում դեպքերի ընթացքի հետ։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։